الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى kumtakia rehma na أماني zimfikie mtume صلى الله عليه وسلم أما تكين silsila سلسلة زيتو زادرسة za ahkam za ulhiya tulizungumzia mambo mengi leo inshallah Allah akitujalia tutazungumzia shurut za ulhiya na baadhi za aibu ambaye zikipatikana katika nyama ambaye mtu anaenda kuchinja haifai kuchinja الأضحية عبادة وقربة إلى الله عز وجل فلا تصح إلا بما يرضي بما يرضاه الله سبحانه وتعالى Kuchinja hiyo ibada ya udhiya ni ibada na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala haisihi isipokuwa kwa yale ambayo inamridisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala yarda min alibadati illa ma jamaa shartain, na Allah subhanahu wa ta'ala haridhi ibada yoyote isipokuwa ikiwa na sharti mbili. Sharti ya kwanza alikhlasu lillahi ta'ala, yani mtu awe anafanya ibada kama hiyo anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni ibada ya kuchinja, wewe unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza hii ibada, si unachinja kwa ajili ya kujionyesha ama mtu fulani amechinja, wewe pia lazima uchinje. La, bali unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti ya kwanza ndio hiyo ya amali, ya amali inakubalika nayo. Sharti ya kwanza ambayo kipatikana katika amali na ibada yoyote inakuwa ni yenye kukubalika, ni sharti ya, ya ibada ya ikhlas mtu anafanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti ya pili almutaba'atu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika hiyo ibada. Wala takunu al ala amri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam illa bijtima'i shurutin wa intifa'i mawani', wala hiyo ibada ya kuchinja haitawafikiana na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka itimize hizi sharti, sharti ambaye mwingine ambaye tunaenda kutaja wantifai mawani na kukosekana makatazo wa min tilka alshurut miongoni mazio hizo sharti minha ma yaudu lilwaqt kuna sharti zinarudi kwa wakati wakati gani mtu anafaa kuchinja wakati gani haifai kuchinja wakati gani kuchinja ina, ina, inaanza na wakati gani inaishia hiyo tushazungumzia alhamdulillah wa minha ma yaudu liadadi almudahhin na kuna sharti ambayo zinarudi kwa wale watu ambao wanaenda kuchinja idadi zao wakishia itakuwaje hiyo pia tulishazungumzia jana wa minha ma yaudu lilmudahha bihi na kuna sharti zinarudi katika kwa yale kitu kile ile kitu ambayo wewe unaenda kuchinja ambayo iwe ni ngamia iwe ni mbuzi iwe ni kondoo iwe ni ngombe kuna sharti zinarudi kwa hizo ambazo zinarudi hizi kwa, kwa mnyama ambaye unaenda kuchinja ni sharti sharti nne. Sharti ya kwanza an yakuna malika lilmudah lilmudahi ghayr mutaalliqin bihi haqqu ghayrihi, iwe wao hiyo mnyama ambaye unaenda kuchinja ni miliki yako, unamiliki si ama si miliki ya mtu mwingine ama umechukua kwa nguvu kwa mtu, bali ni miliki yako. Katika udhiya kitu ambayo unaenda kuchinja ama mnyama ambaye unaenda kuchinja lazima iwe ni miliki yako, unamiliki. Lakini katika hii masala Ibn um, al-Imam eh, Abu Hanifa yani imenukuliwa ya kwamba katika madhahabu yake anasema yani mbuzi ama ngamia ama mnyama yoyote ambaye mtu akipokonya mtu kwa nguvu akitaka kutoa udhiya akitaka kuchinja na mwenye amechukuliwa hiyo Eh, hiyo mnyama akikubali anas, amesema inasihi. Hiyo ni katika madhhab ya Abu Hanifa. Sharti ya kwanza ndo hiyo, iwe mtu anamiliki huyu mnyama ambaye anaenda kuchinja. Sharti ya pili ayakuna min jinsi alladhi ayyanahu shari, iwe huyu mnyama ambaye unaenda kuchinja ni katika ile jinsi na ile namna ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ichinjwe. Tulitaja jana ambaye ni bahimatul an'am, ibil bakar, alghanam yani ngamia, mbuzi, kondoo, ngombe. Hizo ndo vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu wachinje. Sharti ya tatu, bulughu sinni almu'tabari shar'an, iwe huyu mnyama ambaye unaenda kuchinja amefikisha ile sin ile mwaka ambaye inatakikana ichinjwe katika udhiya. Hii pia tulitaja jana, ambaye ni katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinna, yani msichinje isipokuwa musinna. Musinja musinna tukataja musinya katika ngamia ni imefikisha miaka mitano ikaingia katika mwaka wa sita. Katika ngombe pia imemaliza miaka miwili ikaingia katika mwaka wa tatu, na mbuzi imemaliza mwaka moja ashaingia katika mwaka wa pili. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi akasema yani mkikosa idha taasara alaikum yani ikiwa ngumu juu yenu kupata kama hiyo unaweza chinja kondoo ambaye ni dhan ambaye amefikisha miezi sita hivi sharti ya tatu ya nne ni asalamatu min aluyubi almani'ati min aljaza sharti ya nne ambaye narudi kwa mnyama ambaye unaenda kuchinja ni huu mnyama amesalimika na aibu ambaye inafa, inafanya isijuzu isikubalike hii ibada wa hiya almadhkuratu fi hadithi albara bin azib na hiyo aibu zilitajwa katika hadith ya bara bin azib qala qama fina rasulullah sallallahu alayhi wasallam tume sallallahu alayhi wasallam alisimama kwetu ndani yetu yani alisimama mbele yetu akatutolea khutba akatuambia arbaun la tajuzu fil adahi mambo manne ama sifa zin, sifa nne ambayo zikipatikana katika mbuzi hiyo udhiya haitakuwa inajuzu ama inafaa. Wa fi riwayatin la tujzi'u fil adahi al-awra'u al-bayyin awruha aibu ya kwanza ambayo ikipatikana katika mnyama kuchinjwa eh, mnyama kama haifai ni al-awra al-bayyin awruha mnyama ambaye macho yake moja haioni, amba ni kama kipofu hivi, macho moja haioni, ambaye tena hiyo upofu wake iko wazi kabisa, haoni kabisa walmaridatu albayinu maraduha, na mnyama ambaye ni mgonjwa na ugonjwa wake iko wazi inaonekana. Walarjau albayinu dhil'uha, na mnyama ambaye iko na upungufu katika mwili, miguu yake hayezi enda pamoja na mbuzi zingine kutafuta riziki yake. Hii pia haifai kuchinjwa katika uh, udhiya. Walkasiratu allati la tunqi au alajfa, yani sifa ya nne ambayo imetajwa katika hii hadithi ni mnyama ambaye imekonda sana, imepita kiasi kukonda. Mnyama kama huu pia katika kuchinja katika udhiya haifai. Wa hadhi al-arba'a mansusun alayha, hizo nne ndo imetajwa katika hii hadith ambaye haifai mtu kuchinja katika siku ya Eid. Fayulhaqu biha al-amya allati la tubsiru bi'ainiha, yani ina inaongezwa katika hizi aibu. Kuna aibu zingine zinaongezwa zinafatizwa hizi ambaye ni al-amya yani mnyama ambaye haoni kwa macho yote mawili kama kwa macho moja imetajwa katika hadithi ya kwamba haifai yule ambaye hana macho yake yote mbili haioni ndio mimbabi aula ya pili ma asabaha sababul maut kalmunkhaniqati walmawqudhati walmutaraddiyati wannatihati wama akala sab mnyama yoyote ambaye imemfikia sababu ya kukufa kwake kama gani mnyama imenyongeka yani imenyong, imenyongeka imefika kiasi yani mnyama kama huu kama hakuchinjwa atakufa sasa ukaona hivyo ukasema wacha nichinje iwe ni udhiya katika hii hala pia haifai wal mawqudha na mnyama ambaye ime e, imepigwa na mtu kwa mawe ama kwa kwa fimbo imepigwa hiyo kipigo ikafikisha kwamba inaenda kukufa mnyama kama huyu pia kuchinja katika udhiya haifai. Wal mutaraddi ambaye imeanguka ime kutoka juu, mfano kwa jabali ama nini, imeanguka kutoka mahali ya juu, mnyama kama huyu pia kuchinja haifai. Wan natiha ambaye imedungwa na mnyama mwingine kwa pembe yake pia haifai. Wama akala samna iliyoliwa na na mnyama kama simba, nyama kama huyo pia kutumie kuchinja katika idi haifai. Ngine ni azumna wa hiya alajizatu anil mashi liahadi. Ngine ni ile ambaye nyama ambaye iko na maradhi ambaye yani katika umbile lake tu haezi tembea, iko na upungufu katika miguu yake. Uh, katika umbile lake haezi tembea kabisa mnyama kama huyo pia kuchinja katika idi haifai wa maqtu ihda al-yadayn ambaye imechinjwa miguu yake moja pia imekatwa kabisa pia haifai katika udhiya. Hizo ndio aibu ambazo zikapatikana katika udhiya, katika mnyama haifai. Na kuna aibu zingine ni makruh, zinachukiza ikipatikana katika mnyama, kuchinja mnyama kama hii kama huu ambaye ni al-adba wa hiya maqtu'u maqtu'atu al qarni au al-udhun, nyama ambaye uh, pembe yake imekatwa ama sikio yake. Nyama ambaye itakuwa na sifa kama hii inachukiza kuchinja lakini mtu akichinja inakubalika lima ruya an qatada bin kulayb an ali bin abi talib anna nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an yudahiya bi a'dabin al-udhni wal qarni fi wa fi sihhatihi nadhar yani katika hii hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mtu kuchinja katika udhiya mnyama ambaye imekatwa uh, pembe yake ama sikio yake. Lakini Ibn Uthaymeen baada ya kuta, kutaja hii hadith amesema ya kwamba hii hadith katika usahihi wake kuna nadhar, yani kuna wenye wanasema sio sahihi. Kwa hivyo tukisema hivyo bado inabaki uh, eh, nyama ambaye atakuwa karne yake ama pembe yake imekatwa ama sikio yake imekatwa hai inafaa, lakini japo kuwa ulama wanasema ni makuru E, sifa ya pili ambayo inachukiza ikipatikana kwa mnyama kuchinjwa ni almuqabala wa hiya allati shuqqat udhunuha min alamami ardan, nyama ambaye imekatwa sikio yake kwa mbele mbele ya masikio yake imekatwa na haiku, haiku katika ikanguka, imekatwa lakini iko tu bado, lakini imekatwa na mbele, upande wa mbele. Nyama kama huyo kuchinja katika udhiya haifai. Ya tatu ni almudabara yallati quti'a udhunuha min alkhalf, ni mnyama ambaye imekatwa sikio yake kwa upande wa nyuma. Asharqa, yatatuni tatu ni asharqa ama ya ni asharqa. Asharqa ni mnyama ambaye imekatwa masikio yake kwa urefu hivi, imekatwa masikio yake kwa urefu. Eh, ya tano alkharqa, hiya allati khuliqat udhunuha mnyama ambaye masikio yake imetobolewa kama kiziro hivi imekatwa imetolewa kabisa imekatwa imetobolewa لحديث علي بن ابي طالب وحديث علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طالب amesema amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam alituamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam an nastashrifa al-ayna wal-udhuna wa alla nudhi bi muqabalatin yani tuangalie katika adhiya yani tuangalie eh, al-ayn macho waludhun na masikio wa alla nudahi bimuqabalatin, wala tusichinje katika udhiya. Almuqabala tumesema ni mnyama ambaye imekatwa masikio yake kwa upande wa mbele, walmudabara ambaye imekatwa masikio yake kwa upande wa nyuma, washarqa ambaye imekatwa masikio yake kwa urefu, walkharqa ambaye imetobolewa masikio yake Sifa ya, ya sita ambayo inachukiza ikipatikana kwa mnyama ni almusaffara wa hiya allati tustaqsalu udhunuha, yani mnyama ambaye sikio yake imeongolewa kabisa. nyama kama upya kuchinjwa katika katika udhiya inachukiza. Ya saba almustasala allati dhahaba qarnuha min aslihi, yani mnyama ambaye imeongolewa pembe yake pia albakhta wa hiya allati bukhiqat ainuha, yani mnyama ambaye macho yake pia iko na imetolewa ama iko na khalal. Walbakhqu an yadhhaba albasaru wa tabqa alain, yani bakhq mnyama macho yake iko lakini nuru ya macho hakuna, hioni hii hii katika hii sifa yani kama hii kutoona iko, iko wazi kabisa kama tulivyotaja katika hadithi ya kwanza ambayo ni bara yani kama iko wazi iko wazi kabisa inaingia katika ile aibu ya kwanza ambayo inafanya isijuzu kabisa haitakuwa haitaingia katika aibu ya makuru lakini kama macho yake haioni pengine inaona mchana lakini usiku haioni kama hii na Uthaymeen amesema inafaa ama yani mnyama haoni lakini haijulikani kama anaona kabisa ama haioni kama kuna shubha yani ina inakuwa ni makruh lakini inafaa, lakini kama umetaakad ya kwamba haioni kabisa, haufai kuchinja katika udhiya. Sifa ya tisa, almushia hiya allati la tattabi'u alghanama ajfan wa dha'fan, yani mnyama ambaye haifati mnyama mwingine wakati inaenda, inaenda kupelekwa mara kwa ajili ya udhaifu, pengine imekonda sana haiwezi enda, lakini amesema ya kwamba Eh, katika madhhabu zingine kama mnyama haiwezi kutembea kwa ajili ya unene, sema kama hii inafaa, haina shida. Wayulhaqu biha naina ongezo katika hizi aibu. Aibu nyingine ni albatra min alibli walbaqari wal albatra. Albatra ni mnyama ambaye mkia yake imekatwa katika mm, ngami, iwe ni ngamia iwe ni ng'ombe au ima ni maaz, mnyama ambaye mikia yake pia imekatwa, inachukiza kuchinja, lakini inafaa. maqti ya ambaye imekatwa dhakari yake pia bado inafaa. Alhatfa ma saqata ba'du asnaniha, nyama ambaye baada ya uh, meno yake imeanguka pia inafaa, lakini ina, ina, ina ukaraha na inachukiza maqti shay'un min hamalati dhari'iha ambaye katika chuchu yake ya, ma, ya maziwa imekatwa kama ni asili yake hizo zote, kama asili yake imeumbwa na hivyo haina uchukizi, lakini kama imekatwa na mtu ama iko na asili yake haikuumbika hivyo, ndio inachukiza. Tukiongeza tu tutaingia katika mlango ya mayukalu minha ma la yukal, yani baada ya kuchinja, ya kwamba tushamaliza hizo vitu zote tukapata mbuzi iko sawa kabisa tukachinja tutakula kiasi gani na tutawacha kiasi gani Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema laysa fil ayati wal ahadithi allati nassat ala hadha fi miqdariha fi miqdari ma yu'kal wa ma yutasaddaq yani haikutajwa katika aya ambayo inazungumzia mambo ya kuchinja wala ahadithi ambayo imezungumzia mambo ya kuchinja yani haikutaja kwamba kiwango kadhaa ndio mtu anatoa sadaka na kiwango kadhaa ndio mtu anakula, kiwango kadhaa ndio mtu anatoa hadia. Yani haina kiwango. Lakini anasema wayahrumu an yabi'a shay'an minha, ni haramu mtu kuuza katika udhiya yake hata kama ni kitu kidogo. Haifai mtu baada ya kuchinja hiyo udhiya yako kuuza nyama yake, iwe ni ngozi yake, iwe ni kitu chochote katika hiyo nyama, huwezi uza min lahmin au udnin, hata kama ni mafuta yake, liannaha malun akhrajahu lillah, kwa sababu ni mali ambayo umetoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu rujuu fihi, kwa hivyo huwezi kitu ambayo umetoa kurudisha tena fihi kasadaqati wala yu'ti aljazara minhu shay'an, na wala haifai mtu kumpatia mtu ambaye amemchinjia kama ujira, kama ujira yake, kama malipo yake katika hiyo nyama, iwe ni ngozi, iwe ni nyama, huwezi mlipa yani katika hiyo kazi yake ya kuchinja kutokamana na huyu mnyama. Labda kama utampatia kama zawadi inajuzu, lakini kumpatia kama malipo yake pia haifai. Fa amma man uhdiya lahu shay'un minha au tusaddiqa alayhi falahu an yatasaddaqa fihi bima shaa. Yani, lakini yule mtu ambaye mtu amechinja akampatia mtu mwingine nyama yake kama sadaka ama akampatia kama zawadi yule ambaye amepewa kama huyu sasa anaweza uza kwake haitakuwa haramu kuuza kwa sababu yeye haku hakuwa hakuchinja falahu yatasaddaqa fi bima yasha fa fi sahihayn katika sahihayn an Aisha radhiyallahu anha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam tume sallallahu alayhi wasallam dakhala bayta waliingia nyumba yake fadaa bi ta'amin akaitisha chakula fa utiya bi khubzin, yani akaletewa e, eh, mkate kama mkate hivi na a, eh, mafuta min udmin albayti. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tuma akasema akasema alam ara alburma fiha lahmun, si nyama, kulikuwa na nyama hapo ndani. Faqalu, akaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bala walakin dhalika lahmun tusaddaqa bihi ala barira, yani ile ni nyama ambayo imetolewa sadaka amepewa Barira. Barira ni kijakazi ambaye alikuwa kijakazi wa Aisha, alikuwa anakaa kwa Aisha. Aka Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam amesema, si niliona nyama hapo ndani. Sasa akaambiwa ya kwamba hiyo nyama ni nyama ya sadaka. Alipewa Barira aka kama sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema uh, alaiha sadaqatun wa lana hadiyya yani juu yake itakuwa ni sadaka lakini yeye akitupatia itakuwa kwetu kama ni hadija kwa hivyo wakati mtu anatoa sadaka kwa huyo mtu anaweza kuwa sadaka lakini yeye akitoa haitakuwa ina inahesabika sadaka tena hivyo hivyo mtu akikupatia hadia kama zawadi nyama ya nyama ya udhiya ambayo imechinja kwako itakuwa ni kama sadaka kwake itakuwa ni udhiya lakini kwako ukitoa ukiuza haitakuwa uh, ni inachukiza wala inakatazwa katika hiyo wala yashtari man ahdahu au tasaddaqa bi wala yule mtu ambaye ametoa sadaka amechinja mnyama yake akatoa sadaka ama akapatia zawadi baadaye akirudi na kununua mnyama kama hiyo pia haifai kwa sababu itakuwa ni nau'un min arrujui fi ma a'ta yani kwa sababu inakaa kama mtu ambaye ametoa kitu alafu akarudi tena kuchukua kitu kama hiyo kwa hivyo hiyo ndo مسألة يكون قوتات إليه شاء الله آه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه